la criso pli fortigis ligitain rilatoin. Timoi pri infectigio, cae in conducis dum la cronvirusa criso al monogamia sinteno en partnerezoi. La ustudaggio, la homoi concentrigis pri siai cefai rilatoi. La contacto al sen ligai sex partneroi, cae personoi en malfermai rilatoi, reductigis. Generale la quarantena stato tre diverse efficis al la homoi. La pandemio estis por multai homoi vere granda shangio, cae oni vidas du directoin. Clarigas sociologino en Vieno, la el sia vido plei signifain resultoin de la studagio, en tiu parto prenis dum la monato aprilo, circau quar mil personoi per interreto, en Germanio cae Austrio. Unu flanque, lautio estas homoi ciui dum la pandemio bonfartis. Por tiui homoi, la stresso de la ciutago, cae conflictoi, ec reductigis. Contraue altio existas dua gruppo, cie la precisa malo validas tiui havis multe da stresso, mal multe da plesuro, la conflictoi pli oftigis, si diras. Nau procentoi de la enquetitoi en ligitai partnerai rilatoi travivis dum la du semainoi antau la enqueto psican per forton. Se oni consideras ciu informoin de sociai rilatoi, tiam oni vidas, che precipe partnerai cae familiae contactoi intensigis, dum amicae cae profesiae rilatoi tre forte malcrescis. La granda primulto de la encetitoi, septec nau procentoi, forte au parte internigis cae cutimigis la fisican distanzigion, diras la studajo. Tiui homoi lautio disvolvis novan senton, por distanzigio, exemple ce equido de personoi ciui proxime gruppigas, au ciui en filmo circau bracas unula alian. Ecte la pandemio, dudec unu procentoi de la encetitoi prescribis sian socian subtenan reton ciel limigita au tre limigita, cecio la dimensio de la sentita distanzigio forte variis, laula stato della rilato. Inter personoi sen romanticae au sexai rilatoi, dudec quar procentoi travivis fortan distanzigion de siai intimai rilatoi dum la tempo de la quarantenae limigoi. Dum tio trafis nurie sep procentoi ce ligitai partnerezoi relative milde transtauris la limigo in principe personoi en firmai partnerezoi. Circau tri quaronoi de la enquetitoi signalis altan consenton pri la demando. Por isolita situatio, mia partner ino estas plei bona persono, cion mi povas imagi. La plei granda differenzo inter homoi en partnerai rilatoi, cae soluloi, montrigis en tio, che ci lastai tre forte sentis la mancon de contacto al aliai homoi, cae precipe ancao la corpan contacton. Pli ol naudec procentoi de la soluloi estas malcontentai pri la dimensio de proximezzo cae de tusigioi ricevatai. La sexa desiro restis egala ce pli la duono de la enquetitoi. Dudec tu procentoi indicis pli altigion de la libido, dudec quin procentoi ali flanque indicis mal altigion. Rilate al tio, stresso ce dudec hoc procentoi de la gepatroi conducis al tio che ili ne havis tempon por intimezzo cae sexumado. La sociologino surprisigis pri la dimensio je kiu la pandemio ancau donis positiva in travivajoin. Aput la menciita malcresco de la conflictoi, apartenos al tio ancau sento de sen pesigio, por quelcae ella encetitoi, che actuale neniu el attendas de ili havi activan socian vivon, au, ancau giuste ce soluloi, havi activan sexan vivon. Por la studaggio parto prenis virinoi, sestec hoc procentoi dele enquetitoi, homoi cun alta clerigio, sestec tri procentoi cun universitata clerigio. Quindec hoc procentoi vivis en ligita rilato au vivis en plur persona mastrumeo, sestec sep procentoi.